Allohning arqonini mahkam ushlanglar, dushmanning nayranglariga aldanib tarqalib ketmanglar. Islom millati keyingi davrda bo'linib ketdi va millatlarning oxiri bo'lib qoldi. Hatto hech qanday osmoniy bir vahiy tushmagan, mutlaq Allohni inkor qilgan xalqlarning quliga aylandi. Bu Alloh subhanahu va taoloning nasihatini eshitmaslik oqibatida shu holatga keldi. bo'linib ixtilof qilganlarga katta azob ularga xos bordir dunyoda ham azob bor xususan ularni boshqa bir azob ham kutib turibdi